Տեղական ժամանակով ժամը 15-ն է։ Հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախը պետք է լիարժեք մասնակցի բանակցություններին։ Պետնախարարն Ասկերանում մասնակցել է քաղաքային համայնքի հաշվետու շողովին։ Հայաստանի երկրաբանական հետազոտությունների ինստիտուտն Արցախում իրականացրել է գեոֆիզիկական հետազոտություններ։ Առողջապահության նախարարն այցելել է Ադրուտի շրջանային դուշ միավորում։ Անցած շաբաթակարակորթը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 220 անգամ։ Քրեական իրավիճակը հանրապետությունում ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, աշխատանքային այցով Արցախում էր Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Նա հանդիպումներ է ունեցել Արցախի նախագահի, ազգային ժողովի խոսնակի, պաշտպանության բանակի հրամանատարի հետ։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի հետ առանձնազրույցից հետո Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հանդիպում է ունեցել ազգային ժողովի խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ քննարկվել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բանակցային գործընթացին, ընտրությունների կազմակերպման օրենսդրական կարգավորումներին, ինչպես նաև Հայաստանի եւ Արցախի միջև անվտանգության ոլորտում փոխգործակցության վերաբերող հարցեր։ Արմեն Գրիգորյանը հարցազրույց է տվել Արցախի հանրային հերոստատեսության օր լրատվականին, խոսելով Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության բանակցային գործընթացի ներկա փուլի մասին, նա մասնավորապես ասել է նոր կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում շատ առաջնային է համարում, որպեսզի Արցախը մասնակցի բանակցային գործընթացին, եթե ինչ որ լուծում ենք մտածում, կարողանանք այդ լուծումը ապահովել ու բոլորը նաև հասկանում են, որ Արցախի քննի կարգավորումը Արցախում ապրող ժողովրդի համար է եւ Արցախի ժողովուրդը պետք է իր ձայնը ունենա։ Արցախը պետք է որոշի, թե ինչպիսի կարգավորում է տեսնում։ Առանց Արցախի որևէ մեկը չի կարող կարգավորում մտածել, որից է մեկը բերի մի փաթեթ եւ արցախցիներին ասի, սա լուծման տար հարաբերակն է, դուք այս լուծման շրջանակներում պետք է ապրեք։ Ոչ, այդպես չի։ Արցախը, արցախցիները պետք է մասնակցություն ունենան եւ ասեն թե կոնֆլիկտի լուծումը ինչպես են տեսնում։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ լուրերի Նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Արցախում փրկարար ծառայության ստեղծման, զարգացման ու կայացման գործումներ դրած նշանակալի ավանդի համար եւ ծննդյան 70-ամյակի կապակցությամբ փրկարար ծառայության նախկին ղեկավար Ասլան Գրիգորյանը ապարգևատրվել է Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով։ Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը փետրվարի 15-ին աշխատանքային այց է կատարել Ասկերան քաղաք։ Այցի սկզբում նա մասնակցել է Ասկերանի քաղաքային համայնքի հաշվետու շողովին։ Հիմնական զեկուցող քաղաքապետ Սամվել Աղաջանյանը ներկայացրել է Ասկերանին վերաբերող սոցիալ-տնտեսական եւ ժողովրդագրական առանցքային ցուցանիշները եւ տակավին լուսման սպասող խնդիրները։ Անդրադառնալով այն խնդիրներին, որոնք պետք է լուծվեն կառավարության կողմից, Գրիգորի Մարտիրոսյանը նշել է, որ ըստ առաջնահերթության բոլորը հայտնվելու են միջնաժամկետ եւ հերաժամկետ իրականացվելիք անելիքների ցանկում։ Ելույթից հետո պետնախարարը պատասխանել է ներկաներին հուզող հարցերին։ Այնուհետև Գրիգորի Մարտիրոսյանն այցելել է Ասկերանի ֆուտբոլային մարզադաշտ, ցանոթացել ընթացող շինաշխատանքներին, նոր նստատեղերի, հանդերձարանի եւ այլ անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ստեղծմանը։ Պետնախարարն այցելել է Ասկերան քաղաքի վարչական սահմաններում գտնվող տարածք, որտեղ այս տարի մեկնարկելու է նոր բազմաբնակարան թաղամասի կառուցումը, բաղկացած 3 շենքից եւ նախատեսված ընդհանուր թվով 45 բնակչի համար։ Դուք լսում եք լուրեր։ Փետրվարյան այս օրերն Արցախյան շարժման մասնակիցների հիշողության մեջ առավել ցայտուն են արտահայտվում։ Շարժման մասնակիցները հիշում են միասնականության համախմբման այդ անկրկնելի ոգևորիչ պահերը, եւ այսօր արդեն տասնամյակներ անց հիշողությունները նույնքան ապրեցնող են, որքան այն հեռավոր օրերին։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ 1988 թվականի փետրվարի 11-ին Ստեփանակերտում Ադրբեջանի Կոմկուսի կենտկոմի երկրորդ քարտուղար Վասիլի Կոնովալովի եւ Մարսկոմի առաջին քարտուղար Բորիս Գևորգովի մասնակցությամբ տեղի ունեցավ Մարսկոմի բյուրոյի նիստ, որի ընթացքում որոշվեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարտի շրջաններում Հադրութում, Ասկերանում, Մարտունիում, Մարտակերտում, ինչպես նաեւ Մարսկենտրոն Ստեփանակերտում փետրվարի 12-ին անցկացնել կուսակցական եւ տնտեսական ղեկավարների հանդիպումներ, նպատակ ունենալով դատապարտել մարզում տեղի ունեցող ըստեյության արտակարգ իրադարձությունները ռեգիոնները, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, Խորհրդային Հայաստանի հետ վերամիավորելու ստորագրահավաքը, Ղարաբաղյան պատվիրակությունների այցերը Մոսկվա։ Այդ օրը Ասկերանում Կուս շրջկոմի շենքի առաջ տեղի ունեցավ բազմամարդ հավաք։ Հաջորդ օրը մի քանի 100 ասկերանցիներ բողոքի երթ կազմակերպեցին դեպի մարզկենտրոն Ստեփանակերտ։ Նրանց մեջ էր նաև Ասկերանում Արցախյան շարժման ղեկավարներից Սլավիկ Արուշանյանը։ Ընդհանրապես խմբագրության բոլոր աշխատակիցները շատ ակտիվ էին։ Կոմիտասը կարողացել այնպիսի կոլեկտիվ ստեղծել, որ որոնք նվիրված էին մեր ազգային ազգագրական շարժմանը եւ հետագայում նրանք մեծ ավանդ ունեցան մեր շարժման գործում։ Սլավիկ Արուշանյանը հստակ վերհիշում է այդ օրերին տեղի ունեցած դեպքերն ու իրադարձությունները։ Նախքան այդ նա շարժման հայաստանյան առաջնորդ Իգոր Մուրադյանի կազմած Ղարաբաղյան պատվիրակության կազմում 1988-ի հունվարի սկզբին մեկնել էր Մոսկվա, հանդիպումներ ունեցել Կրեմլի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Շատերը ստորագրավակը մի մեծ բան են համարում, ստորագրավակը դա շարժման пассив ձև է։ Տղաներից մեկը ինձ առաջարկեց, որ հանդիպեմ Իգոր Մուրադյանի հետ։ Արդեն Իգոր Մուրադյանը նոր խումբ ստեղծեց Հայաստանում, հիմնականում Ղարաբաղցիներից ամեն շրջանից, որ ամեն շրջանը նորից ձգտեն բորբոքել շարժումը։ Երբ որ ես գնացի Մոսկվա, եկա առաջի պատվիրակությունները, որ Կենկոմում պատշաճ ընդունելուց։ Դեմիչևը նույնպես ընդունեց, բայց մեր հիմնական հանդիպումը եղել է Կենկոմում։ Միխայելովի հետ հունվարի 4-ին են գնացել։ Իգր Մուրադյանը բառացիորեն կազմակերպիչ էր։ Ամենակարևոր մեր ձերբերումը, որ գնացինք Մոսկվա, դա նաև երբ որ բառացիորեն ասեցին, որ այդ հարցը բարձրացնելը ոչ հակախորհրդային է, ոչ նացիոնալիստական։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին ժողովրդական պատգամավորների Լեռնային Ղարաբաղի մարզային խորհրդի նստաշրջանում պատմական որոշում ընդունվեց ինքնավար մարզը Ադրբեջանի կազմից հանելու եւ Հայաստանի կազմի մեջ մտցնելու հարցով ադրբեջանական ԽՍՀ եւ հայկական ԽՍՀ գերագույն խորհուրդների միջև միջնորդելու մասին։ Այս պատմական որոշումը մեկ օրում չծնվեց։ Դրան նախորդել էին բողոքի ու պահանջատիրության հանրահավաքներ։ Ցույց զրույցեր, երթեր, ստորագրահավաքներ, որոշումը հստակ էր, ցանկությունը միասնական։ Հայոց պատմական հայրենիքի այդ եզերքը պետք է լիներ Հայաստանի կազմում, Հայաստանի հետ միասին։ Սլավիկ Արուշանյանը հիշում է հանրահավաքի նախապատրաստական աշխատանքները, հանրահավաքի կազմակերպման գործում բոլորն էլ իրենց ներդրումն են ունեցել, ասում է զրուցակիցս։ Գևորգովը ասել էր, որ բոլորին ես գիտեմ, ես դրանց պիտի մեկուսացնենք, պիտի արտաքսենք, բան, եթե հանրահավաք չաներինք, կարող ասեն արդեն մի քանի հոգի են դրանք հարկավոր է այդ բռնություններին կադրային terror սկսել բան, բայց մենք կարողացանք մոտորապես 7000 մարդ է հավաք, հանրահավաքը տայել հեղուկ հազգացություն է, թե քանի հոգուց հասկսում հաշվել, որ հանրահավաք է դա տեղի ունեցել։ Օրինակ, որ ասում ենք առաջի հանրահավաքը փետրվարի 13-ին Ստեփանակերտում, բայց դրանից մի օր առաջ 12-ին Արկադի ասելով մի 100-ից 150 հոգի հավաքվել էին, այնտեղ երբ որ քննարկվում էր Բաքվից եկած էմիսարների առաջարկությունները, էլի։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Փետրվարի 10-ից 16-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդի հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 220 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի ռազմիկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել ավելի քան 1700 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հետևում են հրադադարի պահպանման ռեժիմին եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Փոքր տարածաշրջանում, որը կոչվում է Լեռնային Ղարաբաղ, որը մենք անվանում ենք Արցախի Հանրապետություն, սառեցված հակամարտությունը, քանի դեռ կարգավորված չէ, կարող է շատ վտանգավոր լինել, եթե ճիշտ չկառավարվի։ Այս մասին Գերմանիայի Հայդելբերգի համասարանում ուսանողների եւ դասախոսների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Ինձ համար չկա այլ ուղի, քան հակամարտությունը կարգավորել խաղաղ ճանապարհով։ Ցանկացած այլ տարբերակ բոլորի համար լինելու է բացարձակ կորցանարար, եւ այստեղ կարեւոր չէ, թե որքան հզոր ես, որքան գումար ես ծախսում սպառազինության վրա կամ որքան մեծ է քո բանակը։ Այս տարածքում կենտրոնացած են տարբեր հետաքրքրություններ, մարտահրավերներ։ Սա իսկապես տարբեր քաղաքակրթությունների խաչմերուկ է։ Երեք գյուղատնտեսության նախարարությունում տեղի ունեցել Արցախի տարածքում երկրաֆիզիկական մեթոդներով գրունտային եւ ստորգետնյա ջրերի հայտնաբերման նպատակով կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքների շնորհանդեսը Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Արցախի տարածքում երկրաֆիզիկական մեթոդներով գրունտային եւ ստորգետնյա ջրերի հայտնաբերման նպատակով կատարված ուսումնասիրությունները կատարվել են գյուղատնտեսության նախարարության պատվերով։ Նման ուսումնասիրության նպատակն էր Արցախում խորքային ջրերի ուսումնասիրության, ջրերի խորության, ինչպես նաեւ քանակական ցուցանիշները բացահայտելու եւ արտեզյան խորքային հորերի ծրագրերի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար հստակեցնել հետագա անելիքները։ Գյուղատնտեսության նախարար Շիրան Միրզոյանի խոսքով Տևական ժամանակ է մենք համագործակցում ենք Արցախի հանրապետությունում խորքային ջրերի ուսումնասիրության, ջրերի խորության, քանակական ցուցանիշները բացահայտելու եւ ընդհանուր առմամբ մեր արտեզյան խորքային հորերի ծրագրի արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի երկրաբանական հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն Խաչատուր Մելիքսեթյանը շնորհակալություն է հայտնել Արցախի գյուղատնտեսության նախարարությանը վստահության եւ ուսումնասիրությունները կատարելու նպատակով ստեղծված բավարար պայմանների համար։ Գեոֆիզիկական լաբորատորիան հագեցած է անհրաժեշտ սարքավորումներով, որոնք թույլ են տալիս մինչև 150 մետր խորությամբ ուսումնասիրություններ կատարել եւ առանձնացնել հերանեկարային տեղամասեր, որտեղ հետագայում կարելի է հորատման աշխատանքներ իրականացնել։ Նշենք, որ այդ հետազոտություններն իրականացրած գեոֆիզիկական լաբորատորիան հագեցած է անհրաժեշտ սարքավորումներով, որոնք թույլ են տալիս մինչև 150 մետր խորությամբ ուսումնասիրություններ կատարել եւ առանձնացնել հերանեկարային տեղամասերը, որտեղ էլ հետագայում կարելի է իրականացնել հորատման աշխատանքներ։ Ինչպես հավաստում են լաբորատորիայի մասնագետները, գեոֆիզիկական հետազոտությունների առավելությունը հիմնականում կայանում է նրանում, որ դրանք անհամեմատ ավելի էժան են։ Կատարված հետազոտությունների տվյալների համատեղ մշակման եւ վերլուծման արդյունքում կարելի է պնդել, որ Բերդաշենի եւ Ճարտարի թվով 3 տեղամասերը հերանեկարային չեն երկրյա ջրային պաշարների հայտնաբերման եւ ողորմման նպատակով կիրառման տեսանկյունից։ Ասկերանի տեղամասը ստացված տվյալների վերլուծման արդյունքում առանձնացվել է որպես հերանեկարային եւ առաջարկվում է այստեղ իրականացնել ողորմման աշխատանքներ։ Ներկայացնելով կատարված ուսումնասիրության արդյունքները Հայաստանի Հանրապետության Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի գեոֆիզիկական լաբորատորիայի վարիչ Մიქայել Գևորգյանն ասել է, որ կատարվել են դաշտային եւ լաբորատոր ուսումնասիրություններ, աշխատանքները հիմնականում իրականացվել են Ասկերան, Բերթաշեն եւ Չարտար համայնքներում առաջարկված տեղամասերում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Հանրապետության առողջապահության նախարար Արայիկ Բաղարյանն այցելել է Հադրութի շրջանային բուժմիաբուրում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Այսի նպատակը Եգիպտոսի հայոց թեմի Կահիրեի ազգային առաջնորդարանի կողմից բարեգործական հիմունքներով հաջորդի շրջանային հիվանդանոցում մոտ 400 քառակուսի մետր մակերեսով կանանց կոնսուլտացիայի եւ ծննդաբերական բաժանմունքի վերանորոգման ընթացիկ աշխատանքներին ցանոթանալն է։ Նախարարը տվել է համապատասխան ցուցումներ շինարարության ընթացքի վերաբերյալ, այնուհետև շրջը բուժմիավորում է մյուս բաժանմունքներով եւ համապատասխան հանձնարարականներ տվել բուժմիավորման տնօրեն Արա Երեմյանին հիվանդանոցում արկա եւ ընթացիկ խնդիրների լուծման վերաբերյալ։ Հարկ է նշել, որ 2018 թվականին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից վերանորոգվել Հադրութի շրջանային բուժմիավորման նուկահային հարկում տեղակայված 150 քառակուսի մետր մակերեսով ապաստարանը եւ նախատեսում է 2019 թվականին բուժմիավորումում ստեղծել անհետաձգելի բուժօգնության ծառայություն, վերակառուցել ու վերանորոգել նախատեսված 140 մետր տարածքը, ինչպես նաեւ կազմակերպել համապատասխան մասնագետների վերապատրաստման գործընթացը։ Ինչպես տեղեկացան Գվարդին Բեգլարյան անատական ձեռնարկության աշխարհիկ Լևոն Բեգլարյանից որը իրականացնում է շինարարական աշխատանքները։ Կանանց կոնսուլտացիա եւ ծննդաբերական բաժանմունքի վերանորոգման համար կան համապատասխան որակյալ մասնագետներ եւ պահանջող շինանյութերը։ Ձեռնարկում է հնարավոր բոլոր միջոցները սահմանված ժամկետում ավարտին հասցնելու նշված օբյեկտի շինարարական աշխատանքները։ Դուք լսում եք ֆուրեր։ Մարտակերտի շրջանում աշակերտների թվի շարունակական աճով պայմանավորված մի շարք դպրոցներում լրացուցիչ դասասենյակների կցակառույցների անհրաժեշտություն է զգացվում։ Վաննովիկովի անդրադարձը։ Ընթացիկ ուսումնական տարում Արտակերտի շրջանում գործում են 8 հիմնական եւ 27 միջնակարգ դպրոցներ, այդ թվում 5 մասնաճյուղ։ Ինչպես տեղեկացրեց շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի վարիչ Դավիթ Լալայանը, շրջանի դպրոցականների թիվը նախորդ տարվա համեմատ ընթացիկ ու ստարում էականորեն աճել է։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ աճը գրանցվել, ասենքն 89-ով աճել է։ Այս տարի մենք առաջի դասարան ենք ընդունել 340 աշակերտ, իհարկե այս թիվն էլ նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել 32-ով։ Այս ուրախալի հանգամանքին զուգահեռ Մարտակերտում շարունակում է հրատապ խնդիրների շարքում դասվել մի շարք դպրոցական մասնաշ բնակարանաշենքերի հիմնանորոգումը։ Հիմնանորոգման կամ հիմքից կառուցման ենթակայեն Մարտակերտի համար 1-ը, Մարտակերտի համար 2-ը, Խոլատակի, Պողոսագոմերի դպրոցը, Ճանկաթաղի միջնակարգ դպրոցը, Մասնավորապես Մարտակերտ քաղաքի Վլադիմիր Բալայանի անվան համար 1 դպրոցի հիմնանորոգման հարցը բազմիցս ներկայացվել է պատկան կառույցներին, սակայն խնդրի լուծումը շարունակաբար հետաձգվել է։ Նախագիծը կազմվել է, սակայն մինչև այսօր չգիտեմ իր ֆինանսավորման խնդիր կա մնացել է։ Բացի այդ, համանամերձ Մարտակերտի դպրոցները մեծամասամբ ապահովված չեն ապաստարաններով։ Պահանջող ձեւով ապաստարաններ մոտ մի 9 դպրոցում ունենք, 20 բարձագույն ապաստարաններ եւ դա լուրջ խնդիր է։ Միջդեռ մի շար հազարամյակարկ սահմանապահ բնակավայրերում աշակերտների թիվն այնքան է աճել, որ դասերը երկհերթ են կազմակերպվում։ Շրջանի կրթության բնակավարի պատասխանատուն նշում է, որ այդ կրթօջախների դասասենյակների թիվը նույնպես համալրման կարիք ունի կցակառույցների միջոցով։ Օրինակ Նոր Սյուսելանը, Նոր Մարաղան, Մատաղիսը, օրինակ Մարաղան երկրորդ հերթա ուսումնական process-ը կազմակերպում։ Մարտակերտում շարունակում է լուծում պահանջել նաև մանկավարժների համալրման խնդիրը։ Մանկավարժների թափուր հաստիկների համալրման նպատակով բարբերաբար հայտարարվող կազմակերպվող մրցույթները շատ հաճախ անարդյունք են անցնում, ինչը Դավիթ Լալայանը պայմանավորում է ուսուցչի ցածր աշխատավարձի հանգամանքով։ Երբեմն նույնիսկ գործող մանկավարժներն են գերադասում բարձր վարձատրությամբ այլ աշխատանքի անցնել։ Խնդիրը հիմնականում կարելի ասել բնագիտամաթեմատիկական ոլորտն է։ Ունենք նաև առանձին դպրոցներ հումանիտար ոլորտից։ Մենք ուսուցիչներ ունենք, որ անգամ դուրս են եկել տեղափոխվել բեզ մեթալ ընկերությունը։ Արցախի երիտասարդ գիտնականների ու մասնագետների միավորման հրատարակած գիտական Արցախ հանդեսը, որն այս տարի ընդգրկվել է Հայաստանի բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից ընդունելի բարբերականների շարքում, 3 հանձնվել է ընթերցողների դատին։ Շնորհանդեսը տեղի է ունեցել Valex Garden համալիրում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հանդեսում ամփոփվել են 2018 թվականին Երևանի Պետական համալսարանի եւ Արցախի երիտասարդ գիտնականների ու մասնագետների միավորման համագործակցությամբ իրականացված հայոց պետականության անցյալը, ներկան ու ապագան խորագրով միջազգային գիտաժողովի արդյունքները։ Միավորման նպատակներից է Արցախն աշխարհին ճանաչելի դարձնել նաեւ գիտության միջոցով, ասաց Արցախի երիտասարդ գիտնականների ու մասնագետների միավորման նախագահ հանդեսի գլխավոր խմբագիր Ավետիք Հարությունյանը։ Մեր կարծիքով այս հանդեսը կարող է համալրել այն բարբերականների շարքը, որոնք իրենց համեստ ներդրումը կարող են ունենալ նաև Արցախի հետագա զարգացման ճանաչման գործում։ Հանդեսին ներկա էին հայրաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, գրող հրապարակախոս Զորի Բալայանը, դասախոսներ, գիտնականներ եւ այլոք։ Արցախի թեմակալ առաջնորդն օրնանքի խոսք ասաց ու բարի երթ մաղթեց հանդեսին, նշելով, որ գիտությունը կարող է եւ պետք է զարգանա Արցախում, նպատակ ունենալով ամեն առումով ինքնաբավ երկիր դարձնել այն։ Գիտության զարգացումն Արցախում անվտանգության հարց է նշեց Սրբազան Հայրը։ Մենք գղզիացած վիճակում ինքնաբավ պիտի լինենք թե չէ։ Սա կենսական հարց է։ Մեր գիտական միտքը այնքան զորեղ դիլնի, որ մենք կարողանանք, չգիտեմ, էներգիա հարց լուծենք, զենք զինամթերքի հարցը մենք լուծենք եւ այլ հարցեր։ Ինչու՞ չէ։ Ալտերնատիվ բաներ գտնենք։ Եթե գալիս է մեր մտքից եւ այդ մտքի հավաքադրումից։ Գիտության զարգացումը խթանելու նպատակով անհրաժեշտ է ավելի սերտ համագործակցություն դպրոցի, բուհական համակարգի եւ գիտական աշխարհի ներկայացուցիչների հետ, արժեվորելով հանդեսի լուսնցայումը նշեց Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Նրա խոսքով նախարարությունն աշխատում է այս 3 օղակներն իրար կապելու ուղղությամբ, խելահեղ տեմպերով զարգացող այս աշխարհում անթույլատրելի է հետ մնալ։ Գիտությունը նաև այն ոլորտն է, որտեղ որակը չի կարող լինել տեղական նշանակության, եւ մենք պետք է կարողանանք առաջնորդվել միջազգային չափորոշիչներով եւ այն ինչ որ ստեղծվում է կամ պետք է ստեղծվի Արցախում որպես գիտական արդյունք պետք է համադրելի լինի համաշխարհային գիտության հետ։ Արցախի գիտական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Դադայանը ողջունի իր խոսքում նաեւ առաջարկությամբ հանդես եկավ։ Նա նշեց, որ գիտական կենտրոնում ներկայումս աշխատում է 12 գիտաշխատող, ովքեր մեծ դժվարություններով են տպագրվում գիտական աշխարհում բարձր դիրք ունեցող հանդեսներում, մինչդեռ կարող էին օգտվել գիտական Արցախ հանդեսից եթե վերջինս միայն հասարակագիտական չլիներ։ Հաշվի առնելով, որ այդ բարբերականը այս պահին միակն է Արցախում, ես կարծում եմ, որ այստեղ լավ կլինի, որ բնագիտական գիտությունների ուղղությամբ էլ ունենանք բաժինը, որպեսզի կարողանան մեր երիտասարդ գիտնականները կարողանան օգտվել այս բարբերականից։ Ի պատասխան այս դիտարկման Ավետիք Հարությունյանն ասաց, որ գիտական Արցախին տրված միջազգային կոդը հենց միայն հասարակական գիտությունների համար է նախատեսված, բայց հաշվի առնելով խնդրի կարևորությունը միավորումը կաշխատի վերաձևակերպել այն ու ստանալ նաև բնագիտական աշխատություններ ներառելու հնարավորություն։ Յուլիա Վանյան այսօր Իսկ այժմ քրեական իրավիճակը հանրապետությունում ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը այն ներկայացնում է ոստիկանության հանրության հետ կապի ծառայության աշխատակից Եվգենիա Իվանիդիսը Սույն թվականի փետրվարի 7-ից փետրվարի 14 նկատ ժամանակահատվածում մարմնական վտանգվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 7 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 12 քաղաքացի ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Ներկայացնենք միայն վրաերթի դեպքը։ Սույն թվականի փետրվարի 9-ին ժամը 21:20-ի սահմաններում 1995 թվականին ծնված Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչը վարելով Opel Astra մակնիշի ավտոմեքենան մայրաքաղաքի Սպանդարյան եւ Փետրվարի 20 փողոցների խաչմերուկում վրաերթի է ենթարկել 1993 թվականին ծնված մայրաքաղաքի բնակչին, ով ստացված մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Բուշ հաստատություն։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արցանագրվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու, խարդախության, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, գողության երկուական եւ գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու մեկ հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական աշխատանքների արդյունքում բոլոր դեպքերով, ինչպես նաեւ նախկինում կատարված գողության մեկ հանցադեպով հանցագործություններ կատարած անձին հայտնաբերվել են։ Նույն ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 112 ահազանգ։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 515 վարորդ, որոնցից 390-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 21-ը անսթափ վիճակում, 16-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Այժմ մեկ հայտարարություն։ Արցախի հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ սույն թվականի փետրվարի 20-ին ժամը 16-ին Ստեփանակերտի պատկերասրահում տեղի կունենա Հայաստանի նկարիչների միության պատվավոր անդամ գեղանկարիչ Մհեր Շայնյանի անհատական ցուցահանդեսի բացման արարողությունը։ Մուտքն ազատ է։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-ից 11 աստիճան տաքություն։